บุ๊กทู ห้าสิบสอง 52. 52. ในห้างสรรพสินค้า Στο κατάστημα. Στο κατάστημα. เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม Πάμε σε ένα πολυκατάστημα. Πάμε σε ένα πολυκατάστημα. ผมต้องไปซื้อของ Πρέπει να ψωνίσω. Πρέπει να ψωνίσω. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Θέλω να ψωνίσω πολλά πράγματα. Θέλω να ψωνίσω πολλά πράγματα. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Πού είναι τα είδη γραφείου? Πού είναι τα είδη γραφείου? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Χρειάζομαι φακέλους και χαρτί αλληλογραφίας. Χρειάζομαι φακέλους και χαρτί αλληλογραφίας. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Χρειάζομαι στυλό και μαρκαδόρους. Χρειάζομαι στυλό και μαρκαδόρους. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Πού είναι τα έπιπλα? Πού είναι τα έπιπλα? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Χρειάζομαι μία ντουλάπα και μία συμφινιέρα. Χρειάζομαι μία ντουλάπα και μία συμφωνιέρα. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Χρειάζομαι ένα γραφείο και ένα ράφι. Χρειάζομαι ένα γραφείο και ένα ράφι. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Πού είναι τα είδη παιχνιδιού? Πού είναι τα είδη παιχνιδιού? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Χρειάζομαι μία κούκλα και ένα αρκουδάκι. Χρειάζομαι μία κούκλα και ένα αρκουδάκι. ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Χρειάζομαι μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα σκάκι. Χρειάζομαι μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα σκάκι. แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ Πού είναι τα εργαλεία? Πού είναι τα εργαλεία? ผมต้องการค้อนและครีม Χρειάζομαι ένα σφυρί και μία πένσα. Χρειάζομαι ένα σφυρί και μία πένσα. ผมต้องการสว่านและไขควง Χρειάζομαι ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι. Χρειάζομαι ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน Πού είναι τα κοσμήματα? Πού είναι τα κοσμήματα? ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Χρειάζομαι μία αλυσίδα και ένα βραχιόλι. Χρειάζομαι μία αλυσίδα και ένα βραχιόλι. ผมอยากได้แหวนและต่างหู Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι και σκουλαρίκια. Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι και σκουλαρίκια.